Willst du äh, vielleicht ein bisschen uns erzählen, wie, wie hast du den Krieg erlebt? Willst du darüber sprechen? Хочешь ли ты говорить о том, как ты пережила начало войны, если ты можешь говорить об этом? Звичайно, я можу. Ніхто не вірив, що це почнеться. І ми просто слідкували за новинами, що навколо нашої країни е, багато е, війська. Але в один день е, вони перейшли кордон і об'явили військовий стан. Keiner wollte ja glauben, dass es Krieg gibt. obwohl die russischen, äh, russische Armee stand an der Grenze zur Ukraine. Wir haben nur die Nachrichten immer verfolgt, aber an einem Tag, dann sind sie die Grenze überschritten І в перший же день почали бомбити різні міста. В нас Е, працювала сповіщення тривоги, і мій менш, молодший син е, дуже боявся. Е, ми ховалися в куточку, так як було рекомендовано. І ем, просто звук самого оповіщення був невиносимий. Ем, Die haben ja am ersten Tag so, sofort angefangen, die Bomben abzuwerfen. Und alleine diese Meldung, diese er Erklärung oder dass wir uns verstecken mussten, das war unerträglich. Und mein kleiner Sohn, der hatte wahnsinnig Angst. Wir haben uns immer verstecken müssen. Äh, äh, in einer Ecke haben wir uns immer versteckt oder zusammengekaut. Im eigenen Haus? В собственном доме, да. Mhm. Im Keller oder so? В подвале или прямо в квартире просто? Била і в підвалі, і в квартирі. Но е, то ж почалось 24 лютого, і в підвалі в нас дуже холодно. Der Krieg І hat ja ми там не могли довго сидіти. Im Keller war ja sehr kalt, da konnten wir nicht lange sitzen. Das war ja 24. Ke äh, Februar. Und deswegen haben wir uns einfach so in der Ecke zusammengetan. Потім так пройшов тиждень. Україну почали захоплювати і дуже швидко доходити до Києва. Люди всі були в паніці, і ніхто не знав, чим то закінчиться. Бо російські війська вже були під Києвом. Тоді чоловік сказав, що нам потрібно з дітьми виїжджати. Die Russen sind ja sehr schnell vorangeschritten und standen schon in der Nähe von Kiew. Und das wurde immer schrecklicher. Und dann hat mein Mann gesagt, dass ich mit den Kindern weg musste. І поки ще ми думали, що потім закриються кордони, і Е, поки ще можна було виїжджати, е, е, ми не могли знайти квитка, і нам просто пощастило, бо двоє людей старших відмовились. І мене одна знайома подзвонила і сказала, що вечором відправляється автобус на, на Польщу, і мої батьки відмовились, тобто є місця. але треба вирішувати вже і зараз. І все, що було в мене під рукою, один рюкзак, і в малого один рюкзак. І ми через пару годин вже сиділи в автобусі. Es ist ja Panik ausgebrochen und man wusste nicht, was passiert. Die, wir hatten Angst, dass die Grenzen geschlossen werden. Dann hatten wir, wir bekamen keine Tickets. Und dann hat mich eine Bekannte angerufen und hat gesagt, da geht ein Bus nach Polen. Und die Eltern haben auch gesagt, fahrt schnell weg. Und wir haben alles nur, was wir so konnten, einen Rucksack für mich und einen für meinen kleinen Sohn. Und äh, dann saßen wir schon im Bus. Е, Ми е, на кордоні стояли е, дві доби, тому що настільки великий наплив був е, людей, е, що швидше це просто не вийшло. Дві доби, два дня? Так. An der Grenze haben wir zwei Tage Schlangen gestanden, weil es gab so viele Leute und das ging nicht voran. Коли я приїхала в Польщу, то поляки почали вже зразу допомагати українцям, і мені е, е, дали номер в готелі безкоштовно і сказали, що я можу там проживати до місяця часу. Але в мене план був інший. я е, все таки хотіла потрапити в хам, е, бо чула багато хорошого про це місце. І е, ми відпочили у Польщі, і потім приїхали сюди. Als wir in Polen angekommen sind, haben uns die Polen sehr geholfen. Die haben sehr viel äh, Hilfe geleistet den Ukrainern. Wir haben ein Zimmer im Hotel kostenlos bekommen und man hat uns gesagt, bis zu einem Monat durften wir da leben. Aber ich hatte andere Pläne. Äh, mir wurde erzählt, es gibt eine schöne Stadt Hamm und da wollte ich hin. <laughs> weißt du, seitdem lebe, liebe ich Hamm mehr als Ой, я... Wer, wer hat dir das erzählt? War das ein, Кто тебе это рассказал? ein Gerücht unter den... откуда, откуда слухи <laughs> пошли, что е, э, э, мої знайомі е, проживали тут в хамі, і інколи я зідзвонювалась, вони е, розказували. Тобто я е, зовсім у е, безвідомість не їхала. Е, Я знала все-таки, що мене хтось е, має зустріти. Мене зустріли і відвезли в Ауслендебі Хьорде. І я зразу поселили у скляні будиночки. Äh, ich hatte Bekannte hier in Hamm, die lebten schon länger hier. Und äh, die haben mir gesagt, dass das hier schön ist. Und dann bin ich hier hingekommen. Die haben mich aufgenommen, auf- das heißt äh, zum Ausländeramt gebracht in Glunsdorf und ich habe sofort ein Zimmer bekommen. oh, toll. Okay. Wahrscheinlich war ich glaube, man schätzt das viel mehr, wenn man ein Flüchtling ist, als wenn man hier lebt und merkt gar nicht, was in Hamm Gutes ist, oder? Okay, wie erlebst du das? Was ist gut in Hamm? War, war das richtig? Ähm, warst du zufrieden, dass deine Bekannte dich hier hingebracht haben? Э, Что тебе нравится в Хаме? Э, Ты не разочарована, что попала сюда? Что это не противоречит твоим э, рассказам твоей знакомой? Е, я е, тут, е, є- коли я вже поселилася е, в лагерь, е, то настільки тихе і спокійне місто, що я е, перший місяць е, е заспокоювалася. Е, мені подобається, що воно е, воно мені нагадує таке як місто, яке призначене суто для такого родинного, тихого проживання. ähm, die ersten, den ersten Monat, nachdem wir da in der Unterkunft kamen, äh, war ein Beruhigungsmonat. Ich wurde immer ruhiger. Und ich habe den Eindruck, das ist so eine Stadt, die so eine Ruhe ausbreitet. Ich kann, <laughs> kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, so. Ja, aber das ist ihr Empfinden. Ja, mhm. okay. Ähm, das ist aber ähm, sehr erstaunlich, weil du kamst ja aus einer großen Angst ne, hierhin und, ähm, und dann haben dich, Ham hat dich ja mit seinen äh, mit, mit all diesen Formalitäten bedrängt, mit den Dokumenten und dem mhm. Deutschkurs. Und ähm, Ты же приехала в состоянии страха, большого страха. И Гам тебя встретил со своей бюрократией, с этим оформлением документов. Это тебе не мешало? Е, було, але якраз, <laughs> як не дивно, але та домо, е, бюрократія і оця тяганина з документом, вона мене відволікала від негативних думок про війну. В, ко- в, ч- в, в, у, навіть в цьому є плюси. Alles hat se- seine Plus und Minusse. Diese Bürokratie, dieses, dieses äh, lange Ziehen, äh, ja, das hat mich abgelenkt von den Gedanken über den Krieg. Vielleicht, haben das, vielleicht ist das deswegen unsere Bürokratie und Langsamkeit. Ja. Therapie? Die- Das ist eine Therapie, Therapie. ja. <laughs> <laughs> Okay. Es ist eine neue Sparte ja in der Psychologie. <laughs> Е, і ще хочу сказати, що е, е, після лагеря мене розподілили е, в один мотель е, на околиці Хаму. Е, І там до мене приїхали е, волонтери із Флюклінта. <laughs> І вони мене Е, почали ще більше витягувати е, з різного негативу і думок. Е, ну, то, що вони мене постійно врівноважували. Хоча, як на дивно, я сама психолог, але вони мені психологічно дуже допомагали. Ich habe eine später dann nach der Unterkunft habe ich auch neue Unterkunft am Ende der Stadt gefunden und dann kamen die Leute von der Flüchtlingshilfe und die haben mich unterstützt und mir geholfen, obwohl ich selber Psychologin bin, aber ich habe von denen psychologische Hilfe bekommen.